na swali lingine likaulizwa ambalo kwa linaambatana na swali ambalo tumemaliza kujibu la la adabu za salam na kuna mwingine kauliza tupeni faida za kuomba idhni ya kuingia kwa mtu naam insha Allah swala hili tutajitahidi tulijibu kwa haraka haraka kwa sababu la kwanza nimepeleka muda kwa hili tutalijibu kwa haraka haraka قال الله تعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الله سبحانه وتعالى قد آية هي سورة النور anasema ya alladhina amanu enyi mlioamini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum msiingie katika majumba yasokuwa majumba yenu hatta tastanisu hadi muombe idhni ya kuingia hairuhusiwi kwa mtu anapoingia katika nyumba ya mtu akaingia moja kwa moja la omba kwanza idhni ya kuingia gonga mlango pale ombe idhni ya kuingia baada ya kuomba idhni وتسلم على أهلها وبسلام واتو watu هيو أمبايو ومكوبا إذن يا idhni وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari anasema anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu thalath kuomba idhni ni mara tatu unapofika kwenye nyumba ya mtu unaomba idhni mara tatu unagonga mlango pale mara tatu peke yake usizidishi leo kuna mtu anakwenda kumtafuta mtu asubuhi bado analala mtu anagonga mlango hadi mwenye nyumba na kiraika anakeraika unapokwenda kwa mtu omba idhni mara tatu tena gonga mlango kwa adabu kabisa kuna mtu anaisikia kwenye nyumba watu wanagonga kabisa hadi una hata yule mtu mwenye nyumba anamsikia alikuwa yuko na nia kumfungulia kwa sababu ya kugonga kwa ukosefu wa adabu anashindwa kumfungulia kwa hiyo unapenda kwa nyumba ya mtu gonga kwa adabu tuma anasema gonga omba ruhusa ya kuingia mara tatu fa in uzina lak ikiwa utapewa ruhusa kuingia ingia wa illa farja na kama haukupewa ruhusa ya kuingia rejea baada kufanya nini kuomba idhni mara tatu pekee yake unagonga mara tatu kwenye mlango wa mtu na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu eh bwana mmoja katika watu wa Amir ya kuwa amesema au annahu ista'adhana ala nabii sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi baiti faqala a'alij فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل والحديث رواه الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم katika hadithi hii bwana mmoja katika watu wa Amir kuwa ameenda siku moja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume swalla salam alikuwa kwake siku hiyo jamaa huyo alipofika pale akasema niingie bila hata kugonga kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia mfanyakazi wake ukhruj ila hadha fa'allimhu al-istidhan toka nenda nje umtizame jamaa huyo kisha umfunze kuomba ruhusa faqul lahu kisha umwambie qul umwambie aseme hivi assalamu alaikum aadkhul na yendo adabu akamwambia ndo mwambie aseme assalamu alaikum je niingie kwa hiyo mtu unapofika katika nyumba ya watu fika pale useme assalamu alaikum niingie Toka salam, asalamu alaykum. Je, kaingia nikaingia? Mara moja. Asalamu alaykum. Jenazani nikaingia? Hawakujibu. Asalamu alaykum. Jenazani nikaingia? Hawakujibu, rejea. Sio ngania mlango ambao sio wako wako. Rejea. Basi mtume alipomwambia mfanyakazi wake kamwambie, kamfunze maneno kama hayo. Fasami'ahu ar-rajulu kumbe yule jamaa alikuwa yuko kule nje akawa myasikia maneno faqal akasema assalamu alaykum adkhul assalamu alaykum je naweza nikaingia فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل متى صلى الله عليه وسلم akampa idhni akawa ameingia kwa hiyo katika adabu za kuingia katika nyumba ya mtu ni kuomba ruhusa kwanza usiingie moja kwa moja tu na katika hadithi nyingine alipokea ibn al-Hanbal radiyallahu ta'ala anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألبان رحمة الله تعالى عليهم أنا سيما anasema sahaba huyu محمد صلى الله عليه وسلم nilikwenda nilikwenda kwa mtume SAW nikaingia na sikutoa salamu yani nimefika tu nikaingia na salamu sikutoa mtume SAW akamwambia irji rejea nyuma kwa hiyo unapomwona mtu anaingia ndani kwako bila salamu tu akaingia tu mwambie nenda nyuma kwanza rudi nje rudi nje tunaweza sala kwambia rudi rudi nje faqul nenda nje kisha useme assalamu alaykum adkhul assalamu alaykum je naweza nikaingia kwa hiyo ni adabu ya nini ya mtu kuomba idhni ya kuingia katika nyumba ya mwenzako au katika nyumba ya watu unapofika pale omba istidhan mara tatu ikiwa kama kukujibu rejea assalamu alaykum je niingie assalamu alaykum niingie assalamu alaykum mara tatu hakukujibu rejea kwa hiyo ndo adabu ya nini ya mtu kuingia katika nyumba na unapoingia katika nyumba mwenzako toa salamu kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibrahim pindi Allah anasema hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام وجينا نبي إبراهيم وقالوا كوني ملايك ولبنجيا كوني نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومتوا يعني سلام يعني كتك أدبس فنجيا كوني منتو نبي دفنيني وطوي سلام وكي ingia utoe salamu kisha uzungumze yale ambayo amefanya nini yamekuleta kwa hiyo hizi ni katika adabu za nini za mtu kuomba ruhusa ya kuingia katika nyumba ya mtu wallahu ta'ala a'lam